Estades escoitando Que din os rumorosos Arroutadas da historia de Galicia Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país Fai xa máis de 30 anos aprobábase nos Estados Unidos a Acta dos Americanos con Discapacidade, un documento que prohibía a discriminación contra as persoas con discapacidade en todas as súas contornas persoais, especialmente nas administracións, transporte ou comunicación. 30 anos despois, aínda segue habendo problemas importantes, sobre todo no eido da información e comunicación, do urbanismo e tamén do ocio. E por que as persoas discapacitadas non poden sentir o mesmo e ter a mesma liberdade a hora de moverse ou interactuar nun museo? Boas a todos e todas. Son Xurxo Salgado, xornalista, profesor na USC e coordinador do podcast Que din os rumorosos, arroutadas da historia de Galicia. E hoxe imos falar precisamente de como os museos se enfrontan ao reto de manterse o día nas mellores prácticas de deseño accesible. A cultura xorda foi xa recoñecida explícitamente pola Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade. A linguaxe de signos está xa contemplada como linguaxe e non como unha forma de fala, e o movimento da neurodiversidade valora o autismo como unha parte moi importante da xenética humana. E ante estes pasos cara adiante, os museos, ou cando menos algún deles, tamén camiñan cara adiante, apostando pola educación en valores e en igualdade. É o caso de onde nos atopamos hoxe, no epicentro da rede museística provincial de Lugo. E aquí non só imos falar de facer os museos accesibles, senón de como as persoas con algún tipo de discapacidade son as que fan isto posible. E con nós temos a Ángeles Miguélez e a José Urbano, Ángeles e coordinadora de auxiliares e persoal de vigilancia do Museo Provincial de Lugo. Foi guía do Museo Provincial do Mar, na Mariña, e agora fai obradoiros e tamén visitas guiadas no Museo Provincial de Lugo. E tamén temos a, a José Urbano, urbano, como lle chaman tamén os compañeiros, e outro traballador con discapacidade visual e auditiva da Rede Museística Provincial de Lugo. Con todo, o seu currículo é espectacular, é historiador, formador, antropólogo, etnólogo, e con eles pois estamos justamente agora aquí no centro do Museo Provincial de Lugo, na Sala dos Mosaicos, estamos ademais nun apartado que utilizan aquí no museo, que utilizan eles para mosar o, o as persoas con discapacidade con algún algún tipo de discapacidade pois a, a, as pezas que teñen neste museo e eh, vamos facer un, unha pequena viaxe con eles eh, por todos estes obxetos que representan a historia viva do museo, a historia a historia presente, a historia eh, do pasado, a historia do presente, pero tamén a historia do futuro. Vamos alá nesta viaxe. Bueno, como vos decía, estamos aquí con, con Ángeles e con Urbano, con José Urbano. Estamos na zona de accesible, por así decirlo, do, do museo, a zona dos mosaicos, pero está convertido nun un, un fermoso obradoiro. E, bueno, eu estou con eles, me gustaría que me forades comentando. Empezamos aquí pola mochila sensorial, eh, vemos unha mochila, vemos como unha especie de walkie-talkies, eh, libro de amadreñamento, temos un, uns eh, antifaces, Entendo que isto é para as persoas con certa discapacidade visual que puedan entender un pouco o que están vendo, non? En, bueno, a mochila realmente é unha ferramenta que desde fai uns meses temos en nos catro museos da rede e que está a disposición daquela, daquelas persoas que visitan o museo, fundamentalmente aquelas persoas con autismo e demais, que nun momento dado a, na visita poden ter un momento de crise e demais. En dentro da, mo, da mochila van ir a ser unha serie de, vai haber unha serie de elementos, elementos aconsellados po, pola Fundación Rayolas e demais, que a estas persoas as axúdanas a, a, a pasar esa crise, a, a ese momento de angustia, ese momento de, de, bueno, de crise, e lo superando, desde diferentes materiais que poden tocar, unos cascos para eliminar os ruidos, outras cosas que poden oler, diferentes mm, elementos que les van a permitir superar ese momento de crise e continuar, e continuar ca, ca visita. É dicir, é unha experiencia totalmente inmersiva, é dicir, xente que, que ten, pois, o mellor, certa discapacidade capacidade visual, auditiva, eh, sensorial e a través desta mochila pode percibir perfectamente o que o que hai neste museo, non? Non, máis que nada a mochila é para tratar de solventar esos, esos momentos de crisis. Ah. Para as persoas con discapacidade sí que temos outra serie de, de, de elementos ao largo dos catro museos da rede, en este caso os que estamos os que podemos tocar aquí, donde por exemplo, aquí temos en este neste momento estou eu a tocarlle a unha reproducción dunha parte do, do cuadro, dun dos cuadros máis insignes que temos aquí no Museo Provincial, que é a Escola de Doloriñas de Xulia Minguillón, e aquí podemos as persoas cegas tocando, podemos chegar a tratar de adiviñar de, de coa axuda de, do, das persoas que no, que no museo van sempre a acompañar a, aos visitantes, en este caso a persoas con discapacidade visual, a tratar de, de, de, de achegarnos realmente a esas persoas que, que forman a, a, o cuadro da Escola de Doloriñas. E aquí, por exemplo, temos este outro elemento. Esta é unha caixa que ten xa un montón de anos, unha caixa de cartón, isto eh, que serviu para o que a adaptación do posto de traballo de urbano. A ver, e temos tamén aquí con nos a, a Urbano Urbano, a ver, Urbano, contanos sí. esta, esta caixa. Esta caixa eh, se encargou para a exposición de Sporiráctil en Barcelona alá por 2008. Encargaronme por un problema de formación profesional, por así dicilo. Eu viñare facer un curso sobre museos no que había que unha das cousas que nos aprenderon de escribir fichas do, das pezas hasta o último detalle con palabras moi técnicas. Claro, a hora de tratar cos distintos públicos eh, as palabras técnicas sirven para que fusan do museo non volvan nunca máis. Entón, eh, buscase xustamente o contrario. Entón, o adestramento foi en que explicara unha mesma peza con distintos niveis a Caixa servía de peana na exposición por unha, unha feira destas profesionais. Eh, moitos están opostos, cada museo traía as súas cosas e logo as levaba. Non eran pezas orixinais, eran copias, reproducións, pero claro, coa copia da peza posta en riba da caixa a xeito de pedestal, e logo por las beiras da caixa, polos catro lados, un texto en braille, logo un texto con pictogramas para persoas autistas, directas, Una cartela con una explicación uh -huh. cun nivel intermedio, o mellor con alguna palabra técnica, pero explicada. Eh, dicir, un torque con filigrana, pois filigrana son fíos de ouro soldados uh -huh. para decorar. Eh, logo a maiores, eh, todas as caixas tiñan un logo que era capacidades diferentes, museos sen límites, que ten como símbolo dúas botas altas, cos cordóns ataras unha coa outra, claro, non podes moverte. Claro, sí, Entón, a idea de romper esos límites eh, artificiais, non eran naturais, non é que a persoa teña as pernas pegadas como a sirenitas, senón que son límites sociais e artificiais rompelos para permitir a integración e logo a inclusión de as persoas con distintas discapacidades. Claro, exemplo rápido, unha persoa sorda que ten o campo visual máis amplo que unha persoa xoa con visión estándar, uh -huh. por estar traballando en pantallas de control de tráfico porque por ver quizáis dúas pantallas ou máis campo. Claro, esta persoa cando ve alguna infracción pois ten que comunicar a un traductor, este avisa as autoridades de tráfico do centro de pantallas. Claro, isto faixe en Estados Unidos e México, eh, ten limitacións na audición, pero tirar a vista. Claro. Unha persoa cega por escribir mm, cancións e músicas maravillosas de todos os xéneros, pero o mellor non as poñela a controlar pantallas de tráfico, non vai ser moi eficaz. Entón, trata de tirar partido das capacidades que sí que ten e que as ten potenciadas e eh, non fixarse son na discapacidade non por isto non discapacitar menos valido, non, é o contrario. E incluílo. Claro, incluílo, tirar, claro. a ver, xere sentido común. Calquera persona a escola danselle mellor unhas materias que a outras. E se a mí danse me mellor a lingua, pois o mellor quereréis ser de maior profesor de lingua e literatura. Que a mí danse me mellor a ciencia, pois o mellor quereréis ser profesor de física e química ou, ou, uh -huh. ou químico, traballar nunha empresa de produtos químicos y así con, todo, así con todo. Claro, discapacitados, todos en bloques, todo lo mismo. Persoas con autismo e neurodivergencias, por eso necesitan esa adaptación concreta da mochila era que falou antes Ángeles, simplemente para que a sobreabundancia de estímulos non lles faga ter esa crise. Claro. Entón, eh, tocando esos contidos de, de dentro da mochila logran serenarse Eh, claro. As distintas discapacidades tienen distintas pezas Efe, de Efectivamente, e o que, o que estamos vendo aquí, además da mochila e además da, da, da caixa, eh, eh, estamos ahora tamén vendo ángeles eh, que tes bueno, aí unha peza moi, moi bonita, é dicir, sí. es como explícanos o que porque esta peza moi importante para, para, para este para, para o que é a rede museística provincial e concretamente para, para o Museo Provincial. Cando se alá por finales dos anos 90 a xerente da rede Encarna Mm, quere saber por que as persoas eh, con discapacidade non entran no museo, convoca aos diferentes sectores, ás diferentes asociacións. E claro, por exemplo, as persoas con, con discapacidade física dinlle é que tes unhas escaleiras polas que non podo entrar. Claro. É que xa primeiro punto polo que o museo é inaccesible para min, non accedo, non entro. entonces, como non deixaban poñer a rampa, que se fai? Pola parte de atrás do museo ponse un timbre, a parte de atrás do museo, o xardín do museo está na zona dos Viños de Lugo, na Rúa Nova, timbre polas noites roubábano. Mm. Entón houve que foñer un timbre portátil que se montaba pola mañá e quitábase pola noite para que cando unha persoa con discapacidade que viña en cadeira de rodas quería entrar ao museo, ali tocaba o timbre, ibaselle a abrir a cancela e xudábaselle a entrar. Afortunadamente, xo por hoxe, todos entramos pola porta principal do museo gracias á rampa que tamén ten a súa historia, pero este timbre pois, eh, ten moitísima historia. É curioso, porque a historia viva deste museo museo e ademais unha historia con historia historia, sí, sí. E esta peza que temos aquí, pois igual que a peana que nos acaba de describir José Urbano, é eh, a adaptación do seu posto de traballo, pois isto tamén ven un pouco, porque cando eu entré a traballar nos no 2011, eu vou para traballar a un dos catro museos da rede, ao máis pequeniño, Museo Provincial do Mar. Mm. E é un museo no que, además de recollerse a historia das xentes da Mariña Lucense que se dedicaron a facer barcos, a vivir do mar, a navegar con esos barcos, a cazar baleas, baleas e demais, pois moito desa parte desa historia ou unha parte desa historia recóllese nun arquivo fotográfico impresionante. E eu dicía Encarna, eu explico os barcos, eu explico os osos de balea, eu explico as artes de pesca, pero as fotos que as miren, que eles teñen, as persoas que veñen ao museo teñen ollos e ven, non como a min que non, que non vexo. E Encarna dixo, non, isto é inclusión, e inclusión total, e inclusión de que tú agora xa non eres solamente visitante, que eres persoa que forma parte da, da plantilla do museo, e si tens que explicar o museo, tens que explicar todo. Entonces, como adaptación ao meu posto de traballo, xurde Fotografía Cegas, un proxecto que desde o ano 2011 vai ali e que serviu para a adaptación do meu posto de traballo para que eu entendese que a imaxen é unha forma máis de comunicación e que as fotografías, inda que nós non vemos o resultado, si a cámara apretamos e tamén salen fotos, e que con esas fotos podemos comunicar e que con as imaxes co, ca pintura tamén se pode comunicar. E, bueno, foi un proxecto que se ampliou, es, leva xa 13 edicións e máis de 40 personas persoas que participaron nese proxecto. Eh, hai que ser sostibles, non se pode facer unha actividade para unha sola persoa, hai que ser. E a consecuencia deso, a rede museística gañou un premio, o Premio Solidarios 11, e este é o trofeo dese premio do Premio Solidarios 11 que gañamos polo proxecto de, de fotografía cegas e pola actividade de inclusión que o museo, que a rede museística leva a cabo desde, desde fai xa máis de 25 anos. Efectivamente, unha peza mm, fermosísima, ten unha peana de pedra e logo unha especie de, de, de farol eh, que remata remata nun, nun reloxo. Eh, efectivamente, premios solidarios 11, eh, en Galicia eh, 2011. Aquí está a mostra pois, de, deste premio obtido. Non é o Belisco da Coruña? Sí, pois pode ser, efectivamente, pode ser. Parecido é. Sí. E logo vamos a, as adaptacións, que ás veces as adaptacións son cousas complexas, son cousas, eh, elementos moi... Pero ás veces con imaginación non é o todo nada, é o que se poida facer no momento. Entón, por, por exemplo, aquí temos temos algunhas tratouse de facer accesible elementos da, musa, da muralla e demais. Efectivamente, con... vemos, bueno, vou explicar sí, sí, eh, sí. a xente eh, que, que nos está escoitando, estamos ante varias cartelas, cartelas en negro que pon museo, outra pon muralla, logo vemos eh, como unha especie de blog de notas eh, obviamente para persoas eh, con discapacidade visual poidan tocala e mm, representa un cruceiro neste caso caso. Neste caso é, é un material que hai que facer co termo co termofor e con outros e con outros materiais que consiguen darlle volumen e demais, pero esta que pon museo simplemente os compañeiros do museo lograron facer unha cartela na que pon museos simplemente nunha cartulina e con estos pauiños que se utilizan máis manualidades que se chaman os bastos limpiapipas e como va recortando, eso cos dedos podelo recorrer e podes ler perfectamente museos e é un sistema moito máis sinxelo. Isto tamén o temos feito moitas veces aquí uh -huh. con silicona, va vas, vas bordeando co, co fio de silicona o dibuixo que queres que adquira un releve para que a persoa cega o poida tocar. Entón, a veces pois pues eso, est, estes outros materiais que estabas vendo tú da Muria e demais son materiais máis caros, pero estes querendo e con imaginación e con ganas consíguese, como por exemplo seguimos por aquí uh -huh. e este por exemplo para explicar as constelacións pois aquí marcamos con, con un fío, nunha cartulina tamén, fomos marcando con un fío as formas das constelacións e ao chegar ao punto pois poñíamos aí un puntiño de silicón, unhas pegatinas e tamén se pode ver a forma das constelacións. E aquí xa eh, e tamén das formas das constelacións, pero bueno, tamén xa o fixeron con outro material un poquinho máis. Temos braille e despois aquí hai un, un cadriño, sí. pero un cadriño en relevo, é dicir, efectivamente, moi bonito. E, e, e o que Isto para que mostrar un mosaico pode Exacto. ser. E o que tamén podemos ver que a tiña temos ali, temos aquí como para as persoas, para todo tipo de persoas, porque mira, as adaptacións son necesarias para un porcentaxe de persoas, pero un 10% da población necesita unha adaptación, unha, unha ferramenta de accesibilidade. Pero ao final, esas, ferrament esas ferramentas de accesibilidade, esas adaptacións, o que son é confortables para o resto da población. O sea, a persoa en cadeira de rodas precisa dunha rampa, sí, pero sí. unha persoa xa dunha idade tamén é máis cómodo subir a rampa que subir as escaleras. Exactamente. Eh, por exemplo, eu re recordo que aquí no museo tivemos unha exposición que José tamén se acordará que se chamaba Entre o sono e o soño, sí. e nesa mostra os colchós, todos os colchós ao longo da historia foronse recheando de follas de millo, de crin de cabalo, de musgo. Entón había uns conquiños onde as persoas con discapacidade podíamos tocar eses diferentes materiais. Acababas todos os días había que rechealos. Por qué? Porque para nós, digamos, era necesario, pero todo o mundo daba gusto ir e tocar a crin de cabalo, palo, tocar a folla de millo, tocar tal. Entonces, que ás veces non ten nada que ver ver con tocar, con tocar. nin nin escoitar, é dicir, os, os para eso estaban os sentidos, non? Cada un ten e se se, se potencian aínda aínda máis, claro. Ver, o primeiro respecto ás adaptacións. Se pensan as adaptacións como cousas carísimas, para a xente moi reducida, moi, elit, moi elitista, non teñen sentido, non valen para a maioría da poboación, pero en realidade, como dicía, o que para unhas persoas é imprescindible, para outras vai ben e para outras falle esa vida máis cómoda. A vida xa ten incomodidade, ese problemas da bondo como para non facilitarlle e darlle un respiro, aínda que xo señan ahora que está a xente aquí facendo a visita. Xente que non participa a través de tecnicismos ou chegar e dicir eh, fu unha exposición e toquei isto e aquelo outro estas follas de millo eran como as que eu debullaba na aldea cando era cativo con meu avó que vame a Mazaroca o rei a que era cos gran máis escuros porque dicía que en debullo en rei xa non debulla máis todo iso trae historias da xente e respecto que as adaptacións sexan durareiras ou non As adaptacións de silicona hai que facelas cara a pouco tempo, pero pensa nos materiais dunha exposición temporal que só dura dous meses e hai materiais que son funsibles, que só duran para esa exposición ou para unha feira como a que dixéramos antes. E na vida cotia as cousas tamén se substituen. As lámparas e as bombillas hai que muralas. Ya. Sí, pero urbano, queda a experiencia, como é importante. Neste caso, a experiencia inmersiva, que curiosamente, agora que falamos novas tecnoloxías, e que máis é eh, inmersivo co que temos aquí, que pezas que podamos tocar, non que pezas que podamos, digamos, ver atrás dun ordenador, non? E vamos á última eh, mesa e aquí sí que xa hai pezas digamos, eh, pezas concretas. Eh... Estos, son todo, estos son todo réplicas, estos son todo réplicas que fundamentalmente, aquí temos que agradecer yo fundamentalmente a, a Enrique, arqueólogo do museo, uh -huh. que busca que, que poidamos. entonces moitas veces, en algúns museos, isto de non tocar, non tocar, non tocar, claro, falamos os cegos mm. <laughs> pero de non tocar, non tocar. Ás veces hai que irse a que hai moitas cousas que si sí son sustituibles. Entón, nesta mesa podemos empezar tocando Unha Venus, ahora acabas de tocar unha, ah, unha sí, Venus, Venus en pequena. Unha réplica era, ahora, te, un machado paleolítico, un, un fémur. Un bifaz, temos aquí un, un oso, un oso un fémur, eh, que hai tropecentos mil. Temos esto, a, esto, eh, unha reproducción dunha moeda. Estos son nas, nas 3D. Caetras, no? Nas 3D vou decir unha cousa. Cando se toca hai tres Ts que hai que ter en conta. Uh -huh. Unha é tamaño, outra, outra é textura e outra é temperatura. Uh -huh. Entón, as réplicas, en, as réplicas en, en resina, en 3D e demais, está, están moi ben, pero nin tes textura nin te, nin tes temperatura. O tamaño sí, pero texto, porque esta moeda, de verdad, non é deste plástico, nin ten esta textura, nin ten esta temperatura. No, aquí, por exemplo, temos un oso e un oso é máis cálido que un ferro, porque por exemplo aquí temos unha réplica dun dun puñal, de puñal de antenas, sí, de antenas. Esto, esto sí pero que... Pero sí que un puñ... unha réplica sí, eh, en sí, unha real. réplica en tamaño real, na que tes textura, tes temperatura, cuidado, eh, que están moi ben moitas veces e temos, temos todo que, é igual que decíamos antes das das, axudas técnicas. Ahora mismo aquí no museo estamos cos códigos navilens, que os códigos navilens van a permitirnos ás persoas cegas ubicarnos no museo, porque é un código como un código QR, pero de muitísima máis fácil o, o podelo o, que, que o móvil chocolla e vas poder saber onde estás, vai nos decir en que sala estamos, vamos a poder fijar recorridos, pois se si queremos ir á sala do Ouro, que queremos ver o Torques de Burela, chegar a Torques de Burela, e vamos a ter información en 34 linguas que nos vai decir que ese torques de Burela pesa 1812 gramos, que se atopou nunha, nunha aldea de, de Burela por un labrego, que está no museo desde... entonces están as axudas tecnológicas tamén poden estar. No, no, obvi obviamente, hai que compartilo, pero non é mesmo tocar unha peza como estás no, tocando ti no. agora, un, un, Yo, un lucernario que, que, que, que, que mirala nun ordenador, non? E además aquí podemos eso, podemos comprobar como as diferentes... Como o, ahora si sí, Ángeles está, queixeira, efectivamente, está... Queixeira, podemos ir aos buratiños que tiña, que tiña este esta queixeira na que facían os romanos o, o queixo, ve como nesta cerámica se nota aquí o grabado que lle facían e demais. As incisións, eh, as decoracións que eran moi importantes. Como se notan outros que xa se avanza máis, hai un pulimento da, da cerámica que xa non é tan que xa non é tan que, que non é tan burda, as formas que iban adquirindo e todo demais. E bueno, isto é unha suerte pois poder que temos aquí no, no Museo de Lugo que cando se fai unha, unha visita polo, polo noso pasado pois podemos sacar esta estas pezas e a xente pois, pode, aparte de disfrutar as vendo nas vitrinas, pode sentir o tacto, pode a explicación que, que levan as, as persoas que van acompañando a quen visita que o Museo de Lugo e que desa maneira nos axuda que esa visita sea máis, máis completa, máis inclusiva, máis nas que se disfruta con todos os sentidos. Pois a verdade é que eh, efectivamente fixemos unha viaxe polo tempo, unha viaxe inmersiva, unha viaxe que ademais eh, nos axuda a comprender perfectamente como unha persona eh, que ten certa discapacidade pode pode tamén sumersirse na, na riqueza dos museos. Ahora estamos aquí con, con Urbano despois desta visita e ten aquí unha ferramenta tecnolóxica moi interesante no teléfono móvil. Estamos eh, eh, a través dun, dunha pantalla e un código navilés vamos a poder percorrer parte de, do museo. Ahora vai abrir o, a aplicación, Ascensor. 9 metros, efectivamente. Y ahora... 8 metros. 7 eh, metros. ¿A dónde vamos? Aplicación, vainos distintos por voz. Metros. ¿Dónde queremos ir, En este caso no ascensor, porque captó o código. o sonido que ten chop, chop, chop, eh, indica que vaste acercando na... Efectivamente, ahora estamos diante do código, é unha especie, eh, non é un código QR, pero é semellante, e o que fai é que é captable desde o teléfono móvil a distancias como vimos antes 9, 10 metros, é dicir, isto nos permite movernos moi doadamente a través do, do museo para as persoas con, con, con discapacidade. Unha vez que xa estás literalmente casi en riba do código, xa che repite outra vez ascensor e, eh, e o sonido de da ruta correcta vai repetindo moi seguido. Se desviaste da ruta, eh, emite un, un son distinto. Que ten isto de ventaxa respecto aos códigos QR que en certa medida é unha evolución, acordarevos os códigos de barras das produtos da compra que leía os a caixa, os códigos Eso eran códigos de barras. Os códigos QR, un cadro con varios cariños de distintos tamaños, ten máis información en branco e negro. Isto a apariencia que ten son os cadros dos códigos QR, pero con distintas cadriños de distintas cores nun tamaño máis grande. Entón, por eso, por ter a información precisa para orientar a unha persoa cega, outra moralidade é información máis completa das pezas, permite orientar, saber onde estás, onde queres ir. A aplicación se descarga gratuitamente para os usuarios, claro, logo as institucións que teñen os códigos implantados ou as marcas comerciais que tamén poden telos nos produtos no supermercado xa teñen que pagar as licencias de uso. Aquí no Museo Provincial estamos experimentando e probando con eles e por eso permitironnos usalos. Noutros museos con máis medios económicos pois xa os teñen, digamos, de forma permanente. Estamos aquí probando, experimentando e facendo melloras para facer a visita máis accesible a persoas con discapacidade e a público en xeral. Efectivamente, de eso se trata, de que, de que todos podamos gozar co, coa visita ao museo, non? O que é bo para as persoas con discapacidade acaba sendo bo para todo o público en xeral, non son exclusivismos. Efectivamente. Pois moitas gracias, Urbano, e vamos outra vez ao espacio central e continuamos ali. Estamos outra vez neste espazo central de, do, do que a sala dos mosaicos, que serve tamén de espazo eh, sensorial, de espazo para que as persoas eh, con discapacidade e tamén as que non teñen discapacidade poden gozar desta, deste mm, maravillosa experiencia inmersiva. Volvemos contigo, Ángeles, porque, bueno, a verdad que É un placer tervos os dous aquí no, no podcast que digo rumorosos e a primeira gran curiosidade que teño, eh, porque ademais considero que é dunha valentía extrema, nos dous casos ademais, é como exerces de, de guía no museo. Traes un grupo e lle vas explicando, bueno, xa exerciches, xa nos exerciches agora a nosa de guía, pero que a verdad que é, eh, é algo que a min mm, considero que no vosso caso é, eh, é, eh, de verdade ten un, unha valentía e un, non sei, unha coraxe, porque Claro, -hmm eu non lle vexo, o sea, non vexo cuestión de, de valentía, nin, nin de coraxe, nin nada. É simplemente o que decía antes Urbano. As persoas temos capacidades, cada quen temos as que temos, é simplemente que aproveitalas e buscar os medios para que esas capacidades se podan desarrollar, se podan desenvolver total, totalmente. Entón, hai aquí desde, desde a rede museística eh, desde hai un empeño en que os museos en, en que os museos sexan museos, museos de verdade inclusivos. Porque a veces quedamos simplemente en que se accesibles, pois xa deixamos entrar as persoas con discapacidade, xa está. Que os plas son moi bonitos, pero teñen que ter detrás unha persoa que planifique e que queira que vayan Claro, allá. que, que aí bo, é dicir, eh, que non é o mismo eh, que ti que unha persoa con discapacidade visual podes exercer de guía, senón todo o que o que hai detrás diso, é dicir, eh, to, a didáctica para explicar todo iso, que para min é o máis importante. Por iso decía tamén, a, Valentía me refería a, a, a, a decir, a, oye, vou a facer isto, vou a facer isto con estas explicacións, con esta xente. Claro, supoño que xa levas toda unha vida dedicada a isto e ahora é, é o pan de, de o, o, o pan noso de cada día, pero que isto ten detrás moito esforzo. Eh. Pero é que eso, é que é un esforzo moi grande que desde, desde a Rede Musística Provincial de Lugo, e aí encabezados por, por Encarna, polo empeño personal de, de Encarna Lago, a xerente da rede, as persoas con discapacidade non só temos dereito a acceder ao museo, as persoas con discapacidade tamén temos dere, dereito á inclusión dentro do museo, a ser non só estar como visitantes, en estar, neste caso, como estamos Urbano, como estou eu, como está María Ramil, como están máis persoas, eh, por sorte, que se cumpla esa lei que di que hai que reservar un, un porcentaxe de, de postos para as persoas con discapacidade, que eso se cumpla, e cando eso se cumple, o que despois hai que poñer os medios. Entonces, que neste caso, perdón Ángeles, neste caso, neste museo en concreto, non é que se cumpla, que se supera con creces esa porcentaxe oficial. Bueno, <laughs> hai que andar nesas, hai que andar nesas, e, e sempre a máis, nunca a menos, a ver se si pudera ser, a ver se si siga vendo persoas aí que teñen ese empeño como, ese empeño como encarna, e, e, e vamos sumando. Entón, o que hai que facer é iso, buscar as, as, as medidas, as, a buscar cales son aquelas ferramentas que son necesarias para nós, para podernos ubicar, para podernos desenvolver, e despois simplemente eh, pues, o, o que fan o resto das persoas que non teñen unha tarxeta que poñen que poña que temos, como no meu caso, un 88% de discapacidade. Simplemente, pois pues, eso, tendo as ferramentas axeitadas, tendo o medio, eh, ter moito sentido común e pensar que cada vez que che ven, que cada visita é diferente. Non hai mm, os museos non son para todas, cada persoa somos diferentes e o que temos que facer tanto Urbano como a min como o resto dos compañeiros que traballan aquí no museo é ser únicos, únicas para esa persoa que ven a visitar un museo. Efectivamente. E agora que falas de, de museos, e comentabas tamén antes, tú veches eh, antes de estar aquí no Museo eh, do Mar, eh, na Mariña, eh, como, como era a túa experiencia no, no Museo do Mar? É unha experiencia moi, moi diferente ao Museo Provincial de Lugo. Estamos falando dun museo que é de 200 e pico metros cuadrados, estamos falando dun museo de 7.000 metros cuadrados. O sea, eu no Museo do Mar non me perdía de ninguna maneira. Aquí é máis grande, costame máis. O Museo do Mar, claro, despois de 11 anos que estuve traballando de, de continuo no Museo do Mar, era un museo que, que o tiña moi coñecido. Pero para min, feito de traballar no Museo do Mar, supuxo unha, algo moi importante para, para a miña vida persoal, e na miña vida persoal empezou a haber vida profesional. O primeiro, o primeiro traballo que eu tuven foi no Museo Provincial do Mar. Entón, para min, ir a traballar ao Museo Provincial do Mar supuxo unha ruptura, eu era de Lugo, non era da Mariña, fume a vivir para a zona da Mariña, e fume a vivir de forma independiente. Fermosa zona, por certo. Fermosísima zona, fermosísimas persoas, fermosísimo, fermosísimo espazo, o sea, sí, sí. E, eh, ali a min quedou un cacho. Eu agora son Pichina. Media... Eh, son pichinos de San Ciprián, somos, somos pichines, eu son, eu <laughs> son un pouco pichina. Eh, entonces, pois, pues, pois supuxo eso, un, eh, yo que supongo o traballo para as persoas de, con discapacidade. Unha forma máis de autonomía e unha forma máis de aumentar a nosa autoestima. Podemos facer algo, podemos facer algo que se valora, podemos facer algo que ás veces está ben feito, e formamos parte da sociedade en todos os aspectos, e tamén no aspecto laboral, tamén no aspecto productivo. A parte eso, para min, o Museo do Mar supuxo unha experiencia maravillosa, porque a maioría das persoas da provincia de Lugo descoñecen, por exemplo, que por a zona da que na Mariña se cazou balea, Eh, a min o mundo da caza da balea parece maravilloso o mundo da construcción da, da, da carpintería de Ribeira que estáse a piques de perder non en Lugo, sino prácticamente en toda Galicia é outra maravilla o mundo do, da vida da, das xentes do mar para min foron descubrimentos moi grandes e disfrutei moitísimo nos 11 anos largos que estuve no Museo Provincial do Mar axudando a compartir eh, os relatos das persoas que vivían do mar, que vivían de cara ao mar, que esperaban a, aquelas os que iban ao mar e a engadir relatos que antes non se contaban, como por exemplo no Museo do Mar sempre se contaba que hubo un mestre, que don Francisco Rivera Casás, que tuvo unha labor extraordinaria, pero todo o mundo se olvidaba de dona Sagrario, sempre se falaba dos mariñeiros, pero olvidábanse das rediras que facían as redes, das mulleres que se dedicaban a empatar os anzois, das que se dedicaban a seleccionar o peixe cando chegaba a mar, das que se dedicaban a traballar nas fábricas de salazón, o sea, as mulleres eran un mundo aparte, o mundo da pesca era un mundo masculino. Eh, entonces, a min... Claro, as mulleres sempre sempre están aí detrás. As que, realmente as que fan a historia, hai as microhistorias son as mulleres. É, dicir, <laughs> eso sí, sen dúbida. E sempre foron as grandes esquecidas, por certo. Entón, pois, a min encantoume formar parte durante 11 anos de, da vida do Museo do Mar aprender un montón e tratar de transmitir un montón e estar sempre disposta a, a, que, a que chegasen novos relatos que tratamos de, de engadir os que xa había, porque o museo, ao fin e ao cabo, é un espazo no que e fundamentalmente hai persoas e relatos de persoas. Efectivamente, que, me, e que mellor presentación que, que nos acaba de facer Ángeles para visitar o Museo de Mar, o sea que apro, a, aproveito a, a todos os que nos escoitan para que vayan visitar xa correndo o Museo de, de Mar na, do Mar na Mariña. Bueno, e tamén para que non o saiba, estamos falando ademais coa primeira muller que estivo nun tribunal opositor de persoas con discapacidade. Eh, que tan normalizado está agora nos procesos de selección de persoas ou seleccionar a unha persoa con discapacidade? Bueno, todavía siga habendo... O sea, dixeno antes e, e repítome, non hai o todo ou nada, hai que ir pouco a pouco, que, que se poida. Pero bueno, todavía mm, ao feito de que as persoas con discapacidade participemos na vida laboral, todavía ten, ten un montón de barreiras, un montón de obstáculos que pouco a pouco temos que ir tratando de, de salvar e de, e de, mm, de lograr que, que, que se eliminen e que cheguemos de verdade á igualdade. Sempre pensando que a igualdade non é o mesmo para todos. No, a cada persoa lle que dar aquilo que precisa para que se parta desde, desde a saída cas mismas oportunidades. Logo, claro, cada persoa temos que poñer o noso empeño, temos que poñer as nosas capacidades en riba da mesa, temos que poñer a nosa vontade. Pero, pero sí que temos que ter todos dereito a partir desde o mesmo punto. Entón, por exemplo, na adaptación dos exames ainda hai moito que falar, porque non é o mismo eh, que faga que todas as persoas non somos iguais a hora de que, de que o examen este redactado exactamente igual para todas as persoas, eh, os tempos que precisamos tamén son diferentes, evidentes os medios que necesitamos. Eu necesito un ordenador con un JAWS para, para escribir nun exame. Non me podes decir, aquí tes un papel e un bolígrafo, porque con eso non fago nada. Entón, hai que buscar eh, nas adaptacións e demais. E, no, e o participar no, no tribunal, pois para mí foi unha experiencia moi enriquecedora, foi unha experiencia máis de inclusión e foi unha experiencia máis de normalización que as persoas que estamos traballando que están traballando na, na Diputación e máis, se si teñen dereito a participar neste tipo de tribunais, pois eu tamén son unha persoa que está traballando na Diputación e eh, agradezo moito que me deran a oportunidade de participar a experiencia moi grata Pois quedamos co que nos comenta Ángeles eh, de que, bueno, eh, digamos, a igualdade en, eh, depende das persoas tamén e, a, e, a, digamos, e en función das súas, das súas discapacidades eh, pois teñen unha percepción diferente, non? Ante as cousas. E eh, xusto temos contigo outro compañeiro tamén que eh, comentábamos que tú a túa discapacidade é, eh, é, visual, tes unha mm, un, discapacidade visual total, non? Entendo que en cambio urbano parcial unha discapacidade visual é auditiva, non? Sí. E, e neste caso, ora xa falamos contigo, Urbano, sí. bueno, co, qual é o, ti, o teu día a día ne, no museo? Eu teño resto visual eh, eh, parte dos traballos que podo facer é vixilancia de zona, eh, tamén levar visitas guiadas, levar actividades didácticas con distintos niveis de ensino dende preescolar ata ESO e BAC, según os requerimentos dos currículos escolares e das materias. O que corresponda cada día, en principio estou nas zonas que corresponda porque vanse rotando, e se ven alguna persoa que ten alguna dúbida específica sobre alguna peza de alguna sala, por exemplo, unha cousa bastante frecuente, eh, cando está un, o carón da sala da Uribaría Antiga, eh, que pregunta, é que é un torques? Ou isto é verdade? verdade? O son de verdade ou son réplicas? Non, non son, son pezas auténticas. O isto vende de aquí ou si, sí, case todo ere de Galicia ou como chegou a colección de pezas de todo tipo. Eh, claro, o museo é moi variado, ten colección de pintura e escultura, que todo o mundo espera topar nos museos, pezas arqueolóxicas, sollería antiga, pezas de artes decorativas, pezas etnográficas como as que hai na cociña, que foron as que estiveron nas casas galegas ata os anos 50 e 60 do século pasado, entón cada peza o público ou a xente percibe a reforma distinta. É eh, o mismo un crítico, unha persoa que ven velas por estética, un turista, rapaces que necesitan para complementar o colexio ou persoas maiores que ven a súa vida na cociña. E, por exemplo, cada, cada persoa interpreta as pezas da súa maneira e ou, ou, ou fenómenos determinados. Tú, por exemplo, se si tens que explicar a unha persona eh, que entre polo, polo museo pois eh, eh, o problema da auga, como lle explicarías, por exemplo? Pois temos cousas do entorno do museo que están feitas moi axeitadamente. Non cando se fixeron na Irare Meria ou no século XVIII, por exemplo, o cano de fonte que é dentro da cociña vai ben para explicar a auga. Os, os aseos adaptaros e normalizaros tamén van ben. O pozo tamén. Eh, coa xura do pozo, en alguna actividade, faz que os rapaces vayan o pozo no centro do claustro por distintos camiños e dixe isto supón unha representación do que teñen que facer mulleres en países de África Asia e América a diario varios kilómetros eh, se ti vas por un camiño curto chegas antes, se vas por un máis longo chegas despois. Tes que levar auga en riba do corpo a cabeza e tamén vai a sella. Es que a sella, África está lonxe, pero resulta que isto mellor usaron as vosas aboas e quizáis as vosas nais. O, o aseo, arataro, sí, é para discapacitados, pero ter auga corrente é un luxo, ter auga quente tamén. Efectivamente, é dicir, é curioso non as explicacións que pos porque témolas a, a golpe de vista e a veces non, non, non damos nin, nin conta non de, de, de que temos aí e, e o que podemos explicar con, con cousas da cotidianidade diaria. Eh, por certo, eh, os que e as que nos escoiten que sabeades que Urbano non é galego, se expresa nun galego espectacular. Eh, como, como chegou o madrileño a, a Galicia urbano? Por amor. Ai, eso sempre, sempre. <laughs> e estás contento de chegar por amor a, a Galicia, non? Sí, claro que sí, foi o mellor que me pasou na vida. <laughs> Moi ben. Mira, e, eh, e antes de rematar, algún consello que, que queiras dar ás persoas con discapacidade que nos podan estar escoitando? Que busquen as capacidades que de rebote poran ser potenciadas ou que lles poiran ir ben por compensación das discapacidades que teñan ben sexan de nacemento ou adquiridas ao longo da vida. Volvo a exemplo de antes. Se calquera persoa sen discapacidade vai no cole, se da, controla mellor, gustanlle máis unhas materias, non está obrigado a enfocar a súa vida polas materias que llevan mal, terá que ter un coñecemento básico de todas as materias para logo poder entablar diálogos coas persoas que se dediquen ás outras cousas, pero que tire pola súa vocación. E as persoas con é o mesmo. Un cego, pois, o mellor non pode controlar pantalla de tráfico, pero sí por esturar música, ou ser poeta ou calquera outra cousa, ou hasta actor nunha compañía de teatro, pero que, que vaya por ali. Logo, a hora de atopar traballo, que nos digan, é teatro para cegos. Bueno, si, sí, os cinco primeiros minutos, sí, pero despois ao público de, de que son persoas cegas que fan teatro o mesmo unha persoa sorda con, con as súas discapacidades, persoa con discapacidade física, pero que máis dá que detrás da mesa estea unha carreira de rodas ou un sillón convencional? Eh, se estar de cintura para arriba atendéndoche, por exemplo, un traballador social a resolver os teus papéis porque necesitas unha xura, tanto meten que se esa persoa con discapacidade que se nela. Claro. Efectivamente. O, e así todo. O que estábamos falando é das persoas e, e o que ten que estar no centro de todo. No centro de, da vida, no centro da política, no centro das administracións e no centro dos museos tamén. Porque non? Que é onde estamos e onde realmente, eh, digamos, é a orixe de todo. Non? O, o que pode explicarnos a orixe, o presente e obviamente o futuro. Pois moitas gracias aos dous por tervos aquí. A verdade foi un placer eh, que me fixerades esta, esta visita sensorial eh, no, no centro do museo porque ademais eh, eu, eu insisto, esta visita non é só para as, as, as persoas con discapacidade aquí poden disfrutar eh, adultos poden disfrutar nenos, poden disfrutar calquera tipo de, de, de persoa que se achegue ao museo por pois moitas gracias aos dous por estar aquí con, gracias con nos. eh, deixamos a Ángeles eh, e a José Urbano seguimos aquí nesta fermosa sala dos mosaicos do Museo Provincial de Lugo aquí en pleno centro do museo por iso eh, escoitaré de xente pasando ao noso redor normal, están mm, disfrutando gozando deste museo como tamén estamos gozándonos dunha fermosa conversa e se os museos son berces da educación eh, e da investigación e eh, da igualdade e da, da accesibilidade tamén o teñen que ser ou deberían selo da inclusión. E aquí en Lugo eh, tamén saben moito de proxectos inclusivos, especialmente eh, este museo, non? Algúns levan o selo persoal de de Ana Brecertúa, que Ana é xestora e dinamizadora comunitaria, é presidenta da Asociación de Emigrantes e Retornados Rioplatenses de Lugo, insisto, Rioplatenses é Río da Plata da riba para baixo, é dicir, de Uruguai e de Argentina, que era algo que estaba comentando ahora con, con ela. Ten colaborado en distintas iniciativas dos museos desta provincia, especialmente eh, en todo o que ten que ver coa emigración. Boas, Ana, que tal? Boas, moi bien. pues parafraseando a mítica estrofa de Burning, que fai una mujer de eh, do de la Plata sitio como este? Bueno, ya llevo 22 años. 22 años que de un proyecto que se inició a raíz de la situación política de mi país, de Argentina, un momento de los tantos que lamentablemente hubo y hay, expulsivos, ¿no? Y entonces uno empieza a generar un proyecto diferente, eh, a lo mejor mm, no definitivo en, el momento, ¿no? Ahora ya te diría que quizá definitivo, ¿no? 22 años después, pero cuando uno sale, mm, sale un poco mm, apoyándose en, en algunos familiares que siempre hay del otro lado, ¿no? que siempre fue muy importante, sobre todo en los comienzos. Y luego uno va haciendo su propio camino, ¿no? Y ya empieza a ser de aquí, también, ¿no? De los dos lados. Ahora digamos que eres un cachiño de aquí un cachiño de allá. Claro, así es. Así es, así es. Falas de, de dificultades, de momentos difíciles, de que chegaches aquí nun momento complicado, e curiosamente volvense a repetir esos momentos. Sí. Estamos vendo en escenas en, en Europa que son propias de, outro, de outros tempos, campos casi de concentración para, para emigrantes. Eh, non é máis necesario que nunca a inclusión, a comprensión, a educación en valores, non? Así es. Así es. Así es, nosotros, mm, bueno, al poco tiempo de, llegar, bueno, empezás a conocer gente que habla como vos, ¿no? Porque cuando estás allá no te das cuenta que tenés un acento, pero cuando estás afuera, empezás en el supermercado o donde sea, y te empieza a sonar que hablan, ¿no? y empezás a conocer gente y, empezás a transitar ese camino migratorio burocrático del comienzo, ¿no? Empezás a tropezar con instituciones, aquí no es, eh, es en otro lado. Eh, bueno, en ese momento no estaba lo de las citas, pero igual eh, empezás a tropezar con las distintas competencias que hay, ¿no? Para esto. Y bueno, y una vez que vas resolviendo lo tuyo, que nosotros teníamos la documentación española, pero así todo era todo un trámite, empiezas a juntarte con gente y decís, ¿por qué no creamos una asociación para ir pasando esta información? ¿No? En principio pensábamos que era eso el objetivo de la asociación, decirle dónde se hacen los trámites. <laughs> Pensamos así, ¿no? Y qué trabajadoras sociales, ese tipo de cosas. Así nacimos. Y después, bueno, eh, fue evolucionando la asociación. Vale, eh, y por lo medio aparece un museo Claro, y entonces en esa asociación que se fue creando empezamos a generar actividades que ya no eran solo de trámites burocráticos, eh, sea dónde se empadronás, dónde se hace el DNI, eh, dónde se hace la tarjeta sanitaria. No, no. Ya empezamos a pensar espontáneamente, te digo, porque va surgiendo la necesidad. Ninguno de nosotros tenía una formación en, cómo crear una asociación. Nos ayudaron personas de aquí, sí, que nos prestaban salas y todo. Pero luego cuando empezamos a generar actividades, empezamos a buscar sitios. Y así fue que un día yo entré al museo Encarna, por supuesto, estaba ocupada. <laughs> Entonces la tuve que esperar. Y la esperé y la esperé. Y cuando entré y le dije, me presenté y le dije qué proyecto tenía, que era un proyecto juntamente de la mujer en el tango, las pioneras, mujeres, sabes que el tango es muy masculino, de sus orígenes y todo, ¿no? Y a mí no sé por qué se me había ocurrido eso. Qué interesante. Sí, y entonces... La visión femenina de tango. Claro, las primeras que se atrevieron a cantar, a mí te voy a decir una cosa, el tango en Buenos Aires nunca me, <laughs> nunca me gustó. Nada como salir fuera para. Nada como este, salir fuera para. Claro. <laughs> Entonces dijimos, bueno, a ver qué podemos mostrar de los que estamos aquí. Y, había una pareja que ahora está en Alemania, pero una pareja de bailarines de tango espectacular aquí en Lugo. Y bueno, se empezaron a contactar con nosotros y luego con el apoyo de Encarna, ahí empezamos. Y se llamó Arte, Mujer y Tango. Y lo hicimos acá, en lo de los mosaicos. Aquí, aquí, aquí, al lado. Sí, y proyectamos esas mujeres que cantaban y ellos bailaban esas canciones. fue muy bonito. Y ahí empezamos. Y ya nunca más me separé del museo. O sea, la asociación nunca más se separó del museo. ¿Y qué tan importante entonces un museo para, para conectar con los emigrantes, con la vida de un migrante, las experiencias? A ver, eh, no todos los museos. Este es un museo muy especial, porque este es un museo que es un lugar de encuentro. ¿no? Este es, eh, o sea, cuando uno, uno llega, que es un museo, y en el museo se ven objetos, y se sabe la historia de los objetos, pero este es diferente. Este también tiene todo eso, pero después tiene todo el enfoque de que la comunidad, así como yo ese día entré y dije, tengo una idea, ¿no? que la comunidad participa activamente y de alguna manera coprograma, ¿no? porque cuando traes una idea y esa idea es aceptada, vos estás también participando de la programación, ¿no es cierto? Y, mm, por pues eso para nosotros fue muy importante. A la asociación le dio muchísima visibilidad, a las personas también. ¿Cómo decirte? Cuando uno migra, su condición social cambia, ¿no? Entonces uno pasa a ser, eh, seguramente baja en su nivel social, ¿no? Primero porque tiene que homologar todos sus títulos, tiene que trabajar de lo que haya, ¿no? y mm, le cuesta insertarse laboralmente en lo que estaba haciendo, ¿no? En casi todos. Entonces, claro, uno de, repente te encontrás con personas que han estudiado muchísimo y mm, con toda una dedicación, con un esfuerzo, todo, y entonces están trabajando mm, en cosas de muy baja cualificación. Y eso desmotiva, desmoraliza, te baja la autoestima. Tu madre te dice tanto estudiar para estar haciendo esto. Eh, <laughs> ¿Eh? ¿No es cierto? Y entonces entras en este ambiente que es, además de todo lo social que te dije, es un ambiente de cultura y, em, y empezás a relacionarte con otra clase de gente y tu autoestima empieza a ponerse de vuelta en su sitio, ¿no? Porque empezás a tener como un reconocimiento de lo que sabes hacer, ¿no? Y eso también es muy importante. Y eso que a veces te da autoestima, te da confianza y, claro. integración. Y claro, y es eso, empezás a conocer gente de aquí, porque lo que no podés hacer es relacionarte solo con tus nacionales. ¿Te das cuenta? Tenés que relacionarte y en ese proceso que es largo, ¿no? Te vas sumando. Y, y vas sumando gente de aquí, ¿no? Porque es de los dos lados la cosa. Efectivamente. y en de esos proyectos tú estuveches trabajando con Museo de, de da eh, Emigración las aulas. Contanos un poquinho este bueno, Bueno, eh, el proyecto de Culturas en Diálogo. De hecho, ahora vengo de un colegio también, porque eso también fue inspirador para cosas que después nosotros hacíamos, ¿no? nosotros eh, el proyecto de Culturas en Diálogo, que fue, eh, fueron varios, ¿no? porque los proyectos del, museo son proyectos de, larga duración, son proyectos que se van encadenando unos con otros, porque claro, van generando cosas, ideas nuevas, ¿no? Entonces, el de Culturas en Diálogo, que duró mucho, duró mucho más de un año, tuvo un festival de tango impresionante, tuvo este proyecto que dices de ir a los coles y, mostrarle un poco eh, las personas que estamos aquí, ¿no? Y eh, los motivos por los que llegamos, los que se fueron en su momento, y, siempre buscar un poco el, tema migración con la mirada del hoy también, ¿no? Porque es bueno recordar el pasado, porque hay veces que se olvida, ¿no? Es bueno recordarlo pero también es bueno recordarlo con esta mirada, ¿no? con esta mirada del hoy. Entonces, en ese, en ese proyecto hubo encuentros en los cuatro museos, entonces eh, hubo encuentros de literatura, ¿no? hablando de Borges, hablando también de, de poetas de aquí. Se hizo todo hacia dos bandas, ¿sabes? Alguien de Argentina y algo de aquí, ya sea en la literatura, en el teatro también, algo de allí y algo de aquí. Y se hizo una gran exposición eh, la sala de exposiciones de la Diputación. En esa exposición hubo toda una muestra que nos envió el Hotel de los Inmigrantes, que es el Museo de la Inmigración, que está en el puerto, en Buenos Aires. Y también participó el MEGA, que es el Museo de la Inmigración Gallega. Ellos nos mandaron digitalmente una serie de archivos, todo eso se imprimió y se hizo un documental de eh, mujeres de aquí, de Acolá. ¿no? y mm, eso circuló, y de hecho sigue circulando sigue circulando, porque toda esa información, todos esos paneles, no están para dejarlos guardados en un depósito, ¿no? Porque yo creo que cada vez cobra más vigencia el hablar de migración, ¿no? Entonces eh, lo hemos llevado a distintos lugares, hasta la Casa de América, también al Museo de América de Madrid, lo hemos llevado, llevado a la Liga Santa Vallesa, que está aquí en Villalba, que tiene una casa banera ahí preciosa que mm, te recomiendo que vayas, precioso. Es una asociación que replica la misma asociación, la Liga de Santa Valla, que estaba en Cuba. En Cuba. Y entonces ellos, sabes que hay catalogadas más de 200 escuelas que crearon los inmigrantes. Sí, sí, sí, no. Eh, impresionante, eh, eh, ¿no? Y esa está reconstruida, hasta la, cama del maestro, todo. En el concello hay varias, algunas importantes que, que incluso... hubo un diputado agrarista, Alonso Ríos, que estuvo, por certo, despois eh, exiliado na Argentina, que creou ali o Consello Galego, foi un dos seus mestres, eh, o sea que e fixeron moitísimos as escolas sí, por, sí, sí, sí. polo pola xente que quedou aquí e que acabaría tamén algunha delas emigrando despois e contribuindo tamén, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, nosotros recorrimos varias e la verdad que emociona mucho. Uh -huh ver eso, sí. Ahora que dices? Eh, aproveitamos para, bueno, das una idea para hacer algún programa precisamente sobre la importancia das escuelas indianas en no, no país y e sobre todo de quién estaba detrás esas escuelas, ¿no? Exacto. Los proyectos pedagógicos que eran muy importantes, muy interesantes. El Museo del Mar, el que está en Cervo, que se pertenece a la red museística, es una de esas escuelas. Sí, sí. Y acá hicimos la exposición con todas las imágenes de esas escuelas. Ya te digo, es una exposición impresionante, ¿no? Ver, están los nombres de las personas que contribuyeron con dinero y, bueno, no olvidarse de, de su luz y su origen, ¿no? Claro, y y eh, falas de que un problema actual, tan actual que estamos todos los días escuchando la llegada de migrantes en cayucos, eh, eh, presidentes de, de estados que queren meterlos en barcos e a sí. centros de internamento en outros países. É triste que se que estemos sempre neste círculo vicioso, non? Sí. Cando a propia Europa é un país de migracións, non? Sí, e por outra parte, tenés ese discurso, non? horrible de odio, de que siempre pareciera que hay que tener un, un enemigo, ¿no? Para unirse todos los de un sector. Y, por otro lado tenés otro, otro discurso, otra lógica, otros números que te dicen que los inmigrantes son necesarios, porque es gente joven, gente formada, porque claro, uno ve mm, las imágenes de la televisión y, yo quisiera saber cómo estaríamos cada uno de nosotros si hemos caminado lo que caminan ellos para llegar, si hemos huido de una guerra como huyen muchos de ellos, para cómo llegaríamos, cómo llegaría nuestra ropa, cómo llegaría nuestra cara. Pero detrás de estas personas, además de que hay una historia, eh, muchísimos son profesionales, ¿no? Eh, y, muchísimos son eh, obreros de la construcción que hacen falta, y conductores de buses que no se consiguen, y ya no te digo médicos que tampoco se consiguen. Entonces, está ese, la seguridad social que necesita esas cotizaciones. Entonces, por un lado eso, por el otro lado el otro, y hay como una hipocresía, un ¿no? Discurso muy perverso, muy, muy perverso. Muy grande la hipocresía, ¿no? Que hay porque hemos participado juntando firmas para la iniciativa legislativa, viste que hace falta 500.000, que está en el Congreso, que no se sabe qué va a pasar. Mm, todos los gobiernos han hecho regularizaciones de inmigrantes porque la gente no vive del aire, la gente está aquí y está trabajando y faltan esas cotizaciones y le faltan esas cotizaciones también a esas personas para algún día jubilarse. ¿No? Entonces, en vez de estar ahí trabajando en negro en las condiciones que están trabajando muchas personas, qué mejor que regularizarse. Eso no es un efecto llamada. El efecto llamada es la guerra y es el hambre. Ese es el verdadero efecto llamada. Y todos los gobiernos lo han hecho. Lo que pasa es que cuando están en la oposición es mucho más fácil decir me opongo, ¿no? Para no en vez de estar, a ver, ¿cómo hacemos realmente un acuerdo entre todos? Porque esta gente primero ya está acá y segundo va a seguir viniendo porque eso es inevitable, lamentablemente. Entonces, seguramente, si se llegara a un acuerdo, todo el mundo salía ganando. Y el primero que saldría ganando sería el país. está clarísimo, ¿no? É, dicir, eu, eu, é algo que teño claro, pero ta, tamén estou vendo que, que se utiliza en todos os países, en todos os contextos, como, como armas eh, electorais, políticas e mesmo económicas. Estamos vendo o que pasa en Estados Unidos, estamos vendo o que pasa co discurso en, en Europa, a influencia ahora de determinados países en África, é dicir, é algo moi perverso cando eu o que dis, es con isto hai que chegar a acordos, non? Mira, estabas comentando que detectabas certas eh, problemas coa comunidade migrante eh, aquí en, en Lugo. Cales son? Cales son os principais problemas que seguides tendo? Bueno, el problema principal lo compartimos con los locales, que es la mm. vivienda. <laughs> En eso estamos iguales, con la diferencia que cuando mm, recién llegamos no tenemos vida laboral, no tenemos historia, no tenemos, eh, tenemos una... Del otro lado yo entiendo al propietario que eh, si ya le cuesta alquilarle a alguien de aquí, alquilarle a alguien que no conoce nada, ¿no? es un tema ahí muy importante. El tema de, los, de, la, de la documentación, digamos, ya no depende de la parte local, ¿no? porque es un tema que depende del Estado nacional. Estamos en un, en un momento de, posible reforma, es decir, está la reforma, ya está el borrador de la reforma de la ley de extranjería, y entonces en cualquier momento, mm, también si se ponen de acuerdo, eh, será aprobada ¿no? Eh, con las modificaciones que según dicen ese, ese borrador agilizaría, claro, porque porque por otro lado, está la posibilidad de en algunos países hacer contrataciones en el exterior, por ejemplo. Esos camioneros que faltan, esos mecánicos de maquinaria pesada, esas personas que cuiden los animales en el campo, en las vacas, las granjas, ¿sí? Todas esas personas están del otro lado. Pero eh, si no tienen nacionalidad española, o en el caso de países como Chile y Perú, por ejemplo, podrían venir eh, con un contrato de trabajo. Pero ¿qué pasa con los que están aquí? Con el arraigo laboral con el arraigo social, esas personas seguramente saben hacer esas tareas, pero tarda tanto. Que qué empresario, cuando el empresario necesita contratar un transportista, lo necesita para mañana. No puede esperar, porque yo les digo a las empresas de trabajo temporal, pero mira, yo tengo esta persona que necesita un contrato de trabajo y le sale el arraigo, pero ¿cuánto le tarda? Yo lo necesito hoy. Entonces están buscando afuera lo que está aquí dentro. Efectivamente. Bueno, pues, que, quedamos ahora con, con que eh, comenta Sana porque creo que un problema que, que tamén a nivel político hai que darlle resposta. Logo entramos en cuellos de botella que non damos salido deles, non? E mira, xa para para rematar, quería que me contaros un pouco os proxectos que tedes desde a asociación, sobre todo para, bueno, para visibilizar a, a problemática migrante, non? Eh, nosotros empezamos, ya te digo, haciendo una tarea de acompañamiento, que la seguimos haciendo en el recién llegado. Después pasamos también a generar actividades culturales para justamente mezclarlos, mezclarnos, ¿no? Eh, seguimos haciendo. Pero lo que, lo que estamos haciendo más eh, intensivamente desde... Nacimos en el año 2007, ¿no? Ya tenemos un recorrido. Lo que estamos haciendo ahora es, tenemos un proyecto que se llama Achegándonos, donde en él nosotros a personas de todas las nacionalidades, porque es otra cosa, hablamos del Río de la Plata y la verdad que así nacimos, porque nos fuimos encontrando argentinos y uruguayos. Pero en este momento somos una entidad netamente multicultural y lo que hacemos es justamente fortalecer ese diálogo intercultural que existe aquí en la ciudad, porque en Lugo viven personas de 113 nacionalidades diferentes. Nosotros justamente lo descubrimos con los proyectos que hacemos aquí en el museo. Hicimos un proyecto de Argentina, un proyecto de Uruguay, un proyecto de Cuba específicamente. Y un día se nos ocurrió preguntarle al padrón de habitantes cuántos, cuántas nacionalidades había. Y qué sorpresa que por lugar de nacimiento sale ese número. Y ahí hicimos el proyecto de la, artista Evelyn Ruiz, eh, de fotografía artística, que se llama Somos 113 más, que es un proyecto precioso donde se encontraron casi casi todas esas nacionalidades y se las fotografió, pero no retratos, no retratos al uso, sino artísticos ah, diferentes. Simbólicos, sí. se le proyectaba una imagen que traía esa mujer o ese hombre, una imagen que era muy significativa para ella de su país. Entonces se le proyectaba en la cara y quedaba como un tatuaje, ¿sabes? Y quedaba precioso. Entonces, esos proyectos culturales, ¿y hacemos? Tenemos una trabajadora social y una orientadora laboral que también hace la primera acogida y los recibe y un poco hace esa tarea de orientación también, ¿no? Después tenemos una persona más dedicada a extranjería, ¿no? que nos orienta también con eso. Damos charlas sobre arraigo, cómo hacer la documentación, ese tipo de cosas. Estamos en la Casa de Asociaciones María Mariño, que está en Avenida La Coruña, esquina Montefaro, Montefaro número 2, es una casa de asociaciones, todas de acción social, que la cede gratuitamente el Concilio de Lugo. Y entonces ya te dije, tenemos la trabajadora, tenemos el abogado para consultas de extranjería, que tenemos varios, y tenemos una psicóloga. Justamente el viernes pasado y este viernes estamos dando unas charlas sobre lo que significa el duelo migratorio que yo no sabía que existía. <laughs> Y sí que existe, y vamos que, existe. ¿no? Bueno, entonces ella, que es una encantadora persona, Raquel Lombao, nos, nos explica cómo vamos pasando ese proceso. Cómo a algunas personas le cuesta más, porque claro, todos llegamos con una mochila diferente, ¿no? Eh, en circunstancias diferentes y cómo vamos haciendo ese proceso de, inclusión, de inclusión sin olvidar las raíces. Ella nos enseña perfectamente la diferencia entre asimilación, que puede haber, que el proceso de asimilación hace que te olvides de lo tuyo y que no, tenés que aprender todo lo de aquí porque lo tuyo no vale. Ella, ella dice, eso no. Nos enseña a fortalecernos y nos enseña a, a tener vínculos con la sociedad acogida, sumando sumando las cosas que nos gustan y ellos suman, los de aquí suman las nuestras, porque, porque sucede espontáneamente. Aunque a algunos les pese, aunque algunos digan que no, y que y, obviamente hay gente que tiene más dificultades en, en hacerlo, porque ya te digo, es un proceso complicado. Eso echamos simbiose, es decir, sí, la verdadera inclusión. Efectivamente, eh, simbiosis que acaba en, inclusión, es decir, de un lado y de otro, que de eso se trata, da riquezas de más de 100 nacionalidades, coas riquezas que temos aquí neste país que tamén as temos e deso sae pois eh, un mundo mellor, non sí, creo que sí, o, sí. O, o que tentamos. Pois moitas gracias por estar aquí, Ana, eh, por contarnos estas eh, fabulosas eh, experiencias que que poñedes en marcha desde desde a asociación e sobre todo seguir traballando porque hai moito que traballar aínda sí. e por desgracia eh, nun mundo no que cada día parece que temos os migrantes como arma entre entre os partidos políticos. es una pena. muy agradecida a esta posibilidad de contar lo que hacemos, siempre agradecida al museo, al arte museística en Carnalago, porque ella nos, nos ha dado una fuerza eh, realmente muy importante como asociación desde el comienzo, porque te da un lugar, te da un lugar importante, no, no, no, no como un extra que viene a participar de una exposición, sino que te da el lugar de decir esto lo, hicieron ustedes y esto le ha sumado al museo, ¿no? Y eso, la verdad que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, así que siempre mil veces agradecida. A vos y a gente que visita el museo, por supuesto. Muchas gracias, Ana. E eh, bueno, e eh, pasamos eh, dunha emigrante a outra, eh, dunha rioplatense a outra rioplatense, Eh, rematamos este programa de hoxe falando precisamente cunha filla de Galicia na diáspora. É unha artista polifacética que un día descubriu a terra dos seus antergos e decidiu quedar nela. Eh, Luz da Riva, uruguaya e eh, galega, ou uruguaya, argentina e galega, para ser máis exacto, leva desde 1990 en Lugo cultivando varias disciplinas como a pintura, a ilustración, a escritura e o activismo, por que non, que é moi importante amar nestes momentos. Eh, precisamente este ano era a pregueira das festas do San Froilán, para min, por certo, unha das grandes feiras populares que ten este país, senón a máis grande, que aínda que, que se conserva, non? Eh, xunto coa da San Lucas, que tamén non vamos a desmerecer a San Lucas. Eh, durante o seu discurso, precisamente lembrou o proxecto Cúmulum, é unha iniciativa que comezou no ano 2000 e que conseguiu rodear a muralla 2,3 km da muralla con miles, miles e miles de, de, de, de libros precisamente para tentar que fora declarada patrimonio da humanidade algo que se conseguiu pouco despois non? Luz, que queda do proxecto Cúmulo? Bueno, pois queda o, a lembranza na xente, a xente mesmo os que hace os que eran pequenos, que eran nenos e nenas daquela, lembran o que era ir por libros na muralla ou acompañar algún familiar a, a facelo. E o que queda pois é un, unha... Eu dicía que só efémero permanece, non? E realmente ese traballo que, malia que durou nove meses como un parto de elefante, Fue efemero, porque después desbotóse todo y quitóse, permanece, permanece no tiempo, permanece en las ah, olladas la gente, no recuerdo. era o que comentabas te outro día desde o balcón do Concello precisamente algo que unha lembranza que permanece pero eh, a lembranza non, son, ten, non só teñen que permanecer tamén teñen que quedar non quedou algo desa lembranza eh, bueno eh, non no, hai do persoal para min quedou bastante porque despois diso fixen 50 intervencións intervencións no mundo entón non foi menos importante Na cidade, bueno, na cidade estamos agardando que poñan a rúa que nos prometeron, que decidiron por por votación unánime no, no pleno do, do Concello, unha, ainda que sexa unha calexa, non importa, é facer un libro, é facer un libro do cúmulum, porque o único que temos é grazas á rede museística provincial, aos cinco anos, aos cinco anos é un catálogo que está moi ben, pero é o único que temos, que xa nin temos porque non hai máis exemplares, E eh, coido que tamén é o momento de contar algunhas cousas de como se fixo toda, toda esta historia. É que é verdade, xa, pas, xa pasaron case 25 anos uh -huh. dun dos grandes proxectos culturais que tuvo este país e que non pode quedar só nunha lembranza. Por iso, insisto, a importancia de que as lembranzas teñen que permanecer no tempo e teñen que ser presente, pasado e futuro, non? Bueno, son máis de 40 anos creados de activismo artístico feminista, escoitando e narrando proxectos erezade, Serezade, visibilizando realidades, a da discapacidade en labirinto, a das mulleres migrantes en santas migrantes, crear para transformar, transformar para crear non? Bueno, é un pouco, eu pertenzo a unha xeración mm, moi moi moi revolta, moi revolucionaria, moi que puxo todo para mudar o mundo. Que necesitamos xa que volvas a esa xeración, porque tal como están as cousas... E precisamos, e precisamos diso. Por lo tanto, eu sinto que teño obriga, porque son unha sobrevivinte, e teño obriga de seguir facendo até que até o derradeiro alento. Entón, pois o que queda e o bonito que está a quedar é que moitas, moita xente nova está chegándose, preguntando e querendo saber e coido que, que, que, que haxa moitos e moitas tes, testemunhas desta historia. E contanos, falando de historias, contanos a historia de María Gómez, eh, a muller que está detrás de delitos carnais. María González. Perdón, María González, sí, efectivamente. Pois é eh, algo eh, extraordinario, eh, foi un descubrimento que se fixo aquí, na, na rede museística, e que eu tiven a sorte de poder transformar e canalizar nun, nunha obra artística. E a historia dela é que, bueno, foi unha rapaza como tantas que veu traballar a, a Lugo a casa dun, dun fidalgo que a violou a violou, na preñada. Entón, ela eh, máis o seu pai, seu pai era ela moi nova e eh, moi pobre e eh, moi analfabeta. Todo isto é importante a hora de... E foi no ano 1738 que, como quen di, onte, non? e, pois nada que fixeron un fixeron un suizo e, eh, e o gañaron, o sea, o tipo otra cosa no se puede pode llamar, pues o tipo tuvo que hacerse cargo do, do fillo. Eh, bueno, fue como, como a topar, bueno, ya en esa época pasaban estas cosas, las mujeres no quedaban caladas, ni volvían a casa e, seguían facendo como si tal. hubo algunas que no, siempre hay algunas que no. Efectivamente, o sea, eu, eh, María, María González, María González que representa a moitas mulleres do século XVIII e do, e do século XXI, efectivamente, porque é unha realidade que se sigue, aínda que sea dramático, se sigue producindo, non? E desa experiencia, dese contacto con, con esta casa, con este museo, que experiencias nos... Mm... Bueno, para mí non sería o mesmo sen este museo. O sea, sen este museo, dende, porque as cousas hai que dicilas con todas as palabras e os nomes, dende que Encarna Lago é xerente, e, eh, e eh, dende que ela deu un rumbo absolutamente único a, a esta rede museística, de que se fixo accesible, eh, feminista, inclusiva, eh, trató de cobillar a todo el mundo. Entón, eu en la primera exposición individual, la eh, a mujer viva que fixo una exposición individual en no Museo Provincial de Lugo, grazas a iso. E ademais non nada nesta terra, como digo, a galega non nada na Galiza. E traballei muitísimo, fixen muitísimos proxectos, eh, estiven en moitas cousas, estarei sempre que se manteñan estas premisas e eh, que se contarase con toda a miña con toda a miña colaboración. Claro, porque eh, falas dun, dun tema que é fundamental. Estamos falando de sensibilidade, de igualdade, de patrimonio, de museo, de historia, de memoria, e algo que curiosamente, en algunhas eh, autonomías, desde que entraron determinados eh, gobernos, hai que dicilo así, ideas, eh, estáse volvendo outra vez a cultura da pandeireta e dos touros. Oye, con moito respeto, por certo, as pandeiretas. Ah, vale. vale. Pero non os <laughs> touros. non os touros. Eh, eh, é dicir, est, mm, quero dicir que se está, está morrendo ou se está perfectamente mm, mm, tentando exterminar un modelo de, de patrimonio de historia e de, de pensamento, non? Claro, eso que se está a hacer, eso que estamos a ver, eso que significa un retroceso enorme en la cultura en general, en los derechos de las mujeres como siempre en particular, es algo eh, contra, lo que, nos tenemos que revelar. A nuestra trinchera y a cultura, es dende allí de íbamos a dar todas as respostas que Efe, nos deis. Efectivamente. e, e falando de, de trincheiras, precisamente non está nunha delas, está un espacio aberto, seguimos sí, aquí no, no espazo do, do, dos mosaicos da, do Museo Provincial de Lugo. E que papel crees que ten, ten que ter un museo hoxendía nos tempos de crise, de crise mm. mm. a, todo, a todos os niveis, porque efectivamente xa hai unha crise de valores, crise política, crise ideolóxica, eh, crise humana. Pois pues o papel que ten a rede museística provincial, eh, repito, a rede museística provincial, que tenta con pocos medios, porque no hay que lle medios, pero que tenta es, es ser parte desta sociedade, eh, ser parte de comunidade, eh, dar cobillo a todas, a todas las voces. ...entonces me parece que un museo ten que ser un museo social, ...si no, no ten ninguna función fora diso, non ten ningún sentido simplemente é unha casa eh, chea de obxetos que a xente ve de cando en vez. Un museo ten que estar covillando os movimentos sociais, covillando a xente que fai que fai cousas pola sociedade para mellorala. Efectivamente. E mm, contanos, eh, antes de marchar, en que proxectos estás agora? Pois estou a sacar un libro agora pronto que se chama eh, Comida para gatos e outras delicatesens indigestas. E, eh, bueno, estou tra est pertenzo a, ao Centro de Memoria e Feminismos do Consello da Cultura Galega uh -huh. e ali estamos continuamente facendo cousas. O 25N, que será o, o día 21 que se fará, farei ali unha, un relatorio sobre unha das miñas novelas que está bueno, que, cuya base era violencia de género en los movimientos revolucionarios de los años 70. Eh, tristemente, pero bueno, es así. Eh, en todas partes cocen favas. Y estoy preparando una exposición, no quiero decir antológica, porque soy como que tengo 997 años, pero retrospectiva. Neto, <laughs> o meu traballo. Que non é pouco, por certo. non, <laughs> non é pouco. No, casi como cúmulo. <laughs> sí, sí, sí, sí, efectivamente, efectivamente. E bueno, e todo o que xurda e todo o que se poida facer para para estar presente e para ter voz nunha sociedade que cada vez non la quita máis. Mira, eh, non quería mm, rematar este programa sen, sen facer eh, especial mención a un a un dos versos que además fai pouco que, que os escoitei eh, os escoitei a, a ti eh, sobre Gaza todo o teu, teu mm. poema sobre Gaza non sei se si me gustaría rematar eh, que nos que nos volveras a volveras a lembrar pois pues, eso, Moitas grazas. Eh, moitas grazas por lembrar, non eu penso que non sei decente, decente, sin en sin tes unha posibilidade por mínima que sea de ter unha visibilización pública e non e falar de Gaza. no falar de Gaza, no hablar de Palestina, no falar del genocidio que se está a cometer. Un grupo de eh, escritores, poetas, eh, fijemos eh, un, libro que está a venda en todas las librerías que estamos haciendo continuamente presentaciones en todas partes para venderlo y todo lo que se de este libro va para honra que a manera que se atopó de apoyar este a, ao povo palestino. Entón, por suposto, iso ten que ser unha constante e unha continuidade na xente que se considere decente apoiar a loita do povo palestino contra o xenocidio. Efectivamente, pois vamos a, acoller, como decías no teu verso, todas as fungallas do pan para que os palestinos e, e palestinas podan volverse en medo ás súas casas. Moitas grazas, eh, Luz, por eh, estar aquí, por compartir este pequeno espazo con nós e moitas grazas a todos e todas os que estades aí escoitando eh, loitando pola cultura, loitando pola historia loitando pola igualdad, polo noso patrimonio e si sí, tamén lembrando a Gaza por suposto. Moitas grazas a vos por deixarme compartir este espazo de liberdade que é un luxo. E o teu e o meu e o de todos e todas. Grazas. Grazas. Que din os rumorosos, arroutadas da historia de Galicia é un podcast elaborado por Rutas de Historia e Historia de Galicia. E agradecemos a inmensa colaboración do noso técnico Jorge Lama e tamén dos xornais Galicia Confidencial, Xornal de Lemos, A Mariña Xornal e Lugo Xornal. Música